Минула тверда влада і настала знов м'яка. На мурах оголошення вся влада, український народе, у твоїх руках. Виконай свій святий обов'язок, стань у ряди народної армії, скиглить плакат. Український народ гуртується під плакатом. Знов оголошення, підсвідчення та постачання. Ану, читай, Петре, знов шиються чортові буржуї під мужика. Петро поволі читає, а український народ за кожним словом заходиться від реготу. Який йому дурень піде сповняти обов'язок, в'язало б його до банти. Цар як хотів брати, не просив, а брав. Та й то не йшли, додає другий. Табакою засипав очі, а не йшов. Ха-ха-ха. Кажуть, якийсь пам'єщик Петлюра знайшовся. Двадцять п'ять тисяч десятин на Полтавщині має. Звісно, чого хоче. А Грушевський, думає, що? Капіталіст у Києві миловарний завод, сам на ньому работав. Звісно, чортова буржуазія. Сидів дома, випасав черво, тилив на фронті кров, а тепер починай знову О, то вже дудки. Не підведеш. Село гнилориби захотіло сповнити свій обов'язок, дало наряд і повезло своїх героїв у ряди народної армії. Повітове місто 40 верстов. Приїхали. Де тут приймають у войсько? До українського, ніби войська голосимося. Де тут присутствія? Показали. Там бігають жижлики у галіфе з цигарками в зубах. Товариші селяни, наша влада поки що не має зброї, а тому не може вас прийняти. Їдьте назад. От тобі і влада. Поки була власть, то можна сказати, була, а то пху, не власть, влада якась. А то ми що? Собаки, дурити нас, що в нас? Дома нема роботи. Хоч би різун йому в ребра в зуби загинув та папер якого дав. Знав би бодай, що на комісії був. З'явився чужий матрос і мітинг виліз. Товариші, куди ви приїхали? Повертайтесь назад. Беріть оружие, ганіте проч всякої влади. Помещики, капиталисты, там с севера наступает настоящая власть, которая несет на своих красных знаменах великий лозунг «Земля и свобода без ограничения». Управлять вами будут ваши советы, которые вы сами из себе выберете. Никаких петлюр не грушевских. Нашими вождями есть борцы за пролетариат, товарищи Ленин и товарищ Сталин. Они несут вам великую идею – марксизм. Это значит, вся власть рабочему и крестьянскому трудовому классу, вся помещицкая земля, вся фабрики и заводы, все земные и небесные богатства, все это принадлежит вам. Вы должны его получить. Советская власть все это вам даст. И когда настанет марксизм, когда советская власть укрепится и выбросит из нашей России всю буржуазную сволочь, тогда только наступит настоящий на земле рабочий крестьянский рай. Тогда только засподствуют не господа Петлюры, не гетманы, не Грушевские, вся эта контрреволюционная банда, а заотспоствуете вы, крестьяне. Тогда не будет иной власти, кроме вашей власти, и будете делать все, что вам будет угодно. Да здравствует рабочая крестьянская власть! Да здравствует марксизм и его великий носитель товарищ Ленин! Скінчив. А говорить, сукін син добре, гуторять дядьки. А може, і справді, хто його знає. Вернулися дядьки до села більшовиками. А де ж українська влада? Що робили жижлики у оліфе з цигарками у зубах? Стояли, придивлялися мітингові і боялися нарушити демократичні засади нової влади. Архип паньків навідувався до корнія частенько, одночасно підробляв самогон. Видно, до чого то хилиться. Лаврін вів з Архипом завзяті бої за козаччину і за совєтську владу. Обидва однаково вірили лише в різні справи. Корній ні туди, ні сюди. У нього поле, а решта його не цікавить. Про нього хай чорт приходить, аби влада як слід була, та можна було працювати. Лаврін же домагався абсолютної самостійності України, читав про козаків і твердо вірив що як тільки буде Україна, одразу стане козаком.